podcast. NXS Podcast. Dobar dan, dobrodošli dragi slušalci na NXS Web Radio Podcast u još jednu našu, nadamo se, interesantnu emisiju TechUp podcasta. Sa nama je naravno i naš stručni konsultant Dušan iz Tech Central bloga. Dušan, dobar dan. Dobro. Da ne zaboravimo, pomenemo našeg generalnog sponzora, kao i svaki put sa nama, potrčko PC servis i prodaja računara. Pričali smo u našoj prethodnoj emisiji o Android e, tabletima, odnosno preporučivali smo vam tablete koje možete da kupite i obećali smo da ćemo u nekoj od naših narednih emisija e, pričati o telefonima, prvenstveno Android telefonima, s obzirom da ide sezona praznika, a svi vi koji ste razmišljali o zameni telefona ili kupovini novog, ovo će biti definitivno emisija za vas. E, Prvo pitanje koje će verovatno interesovati većinu naših slušalaca je zašto bi neko ko do sada nije imao kontakta sa Android operativnim sistemom e, prešao na e, Android OS, odnosno šta to izdvaja Android u odnosu na primjer na Windows operativni sistem ili na iOS. Što se toga tiče, uglavnom, e, prvenstveno način korišćenja sve je, sve je dosta uprošćeno a takođe dakle, i mogućnost da se bukvalno sve prilagodi određenim ukusima prosto osobe koja koristi taj telefon počevši od uh, izgleda ikonica različitih fontova uh, screensavera pokretnih pozadina bukvalno sve moguće promeniti dakle nekima je to, nekima je to u principu bitno, to jest velikoj većini ljudi. Pa malte ne zbog toga Android i najzastupljeniji operativni sistem na, na tim smartphone uređajima. Dobro, a na primjer widgeti, da li Windows i iOS imaju widgete u sebi? E, nažalost nemaju. Znači Android je praktično jedini operativni sistem za mobilne platforme koji podržava te razne widgete. Upravo tako, koji mogu da budu poprilično korisni, tako da i jedna da kažemo od odlučujućih stvari je takođe dakle i podrška za, za widgete. Dobro, a koliko bi, na primjer, nekom novom korisniku nikad do sad nije imao kontakta, koliko bi Android bio komplikovan ako prvi put kupuje telefon, da se snađe s njim? Pa zapravo ne uopšte, jer sve se svodi, odnosno korišćenje isto praktično kao i e, recimo sistem na, na računaru. Postoje bukvalno ikonice za, za svaki određeni program, odnosno aplikaciju meni, dakle gde se nalaze sve aplikacije koje su izlistane, tako da sve jako, jako prosto, nije ništa konkretno komplikovano, način korišćenja, dakle, u odnosu na konkretno na ostale sisteme, jako je sličan čak što više radim na računarom, samo što nemate miša i tastaturu, već se sve radi prstom, naravno, na touchscreenu. Dobro. Opet, to je tema sama za sebe tako da nećemo sad mnogo ulaziti u, u detalje što se tog dela tiče. E, konkretno ćemo se bazirati na određenim preporukama našim za nabavku, kupovinu, E, telefona. E sad, postoje tri klase telefona, niža klasa, srednja klasa i naravno top klasa. E sad, što se tiče same niže klase, tu bismo mogli da navedemo marke kao što su Alcatel, Huawei, Nokia određeni modeli, Prestigio, ZTE i određeni modeli Samsunga. S obzirom da je e, ta klasa E, jako puno modela ima trenutno, tako da nećemo se bazirati na određenim modelima, ne možemo konkretno da vam preporučimo, jer ako želite da kupite kvalitetni telefon, on bi definitivno trebao da bude ili srednje ili iz top klase ukoliko financijska situacija to dozvoljava. E sad zašto bi trebalo da izbegavate e, jeftinije modele Androida? Na primjer, ukoliko želite da igrate dosta igrica, ukoliko želite da koristite više aplikacija u isto vreme, na, odnosno multitasking, ukoliko želite da imate i ole ovaj kvalitetniju kameru za snimanje i slikanje, a ako želite da koristite, ne znam, društvene mreže, više društvenih mreža, da vam neko čini ne baguje e, aplikacije da se ne krešuju i tako dalje. E, ukoliko očekujete da vam se softver nadograđuje u budućnosti, ukoliko tražite naravno uređaj koji će trajati bar 2 do 3 godine, ukoliko planirate da koristite telefon za neki napredni rad ili za posao. Ovo su samo neke stvari u koje eh, bi trebalo da imate u vidu ukoliko kupujete telefon, tako da generalno mi ne možemo preporučiti kupovinu telefona iz niže klase. Eh, većina naših operatera mobilne telefonije u svoj ponudi ima veći broj telefona upravo iz ove klase za dinar ili za neke male cifre, tako da ukoliko vas nešto konkretno interesuje vezano za to, savjetujemo znači, da proverite na njihovom sajtu ili odete lično i pogledate telefone. Znači mi ćemo se bazirati na srednjoj klasi i na naravno top klasi. Sa što se tiče srednje klase, e, tu bi mogli da navedemo Motorola, LG, Samsung, HTC i Sony. Većina njihovih modela se nalazi u toj klasi klasi. Dušane, koje modele bi mogli da konkretno preporučimo našim slušalcima iz srednje klase? Pa, u principu takođe dakle kao i sa kao i sa onom entry level kategorijom odnosno nižnom klasom takođe ima bukvalno dosta odnosno previše modela dostupnih sad i jedni od boljih odnosno oni koji se izvajaju po prosto odnosu uloženo dobijeno dakle za novac koji se uloži je na primjer LG L90 E, onda od HTC-a Desire 510, e, eventualno Sony Xperia SP, e, Motorola Moto G, odnosno Moto G. Što se tiče dakle, samo hardvera, malte ne, odnosno sve se svodi na, na otprilike istu stvar, dakle rezolucija displeja, veličina displeja, to je negde od 4,5 do 4,7 inča, svi telefoni dakle, iste, iste kategorije od 1 GB rama, kamere su od 5 megapiksela do 8 megapiksela, u principu pristojne dakle za takođe dakle za taj neki odnos cene Znači, hardverski se oni ne razlikuju puno ti modeli koje smo naveli, a opet se izdvajaju po nečemu čim smo ih preporučili, znači da su se dobro pokazali na testovima, da ljudi imaju pozitivna iskustva, a da pritom je vrlo pristupačna cena, ali sam dobro razumeo. Upravo tako, konkretno prvenstveno da kažem te neke razlike se odnose na primer na e, kvalitet sam izrade telefona gde možda HTC dakle malo prednjači Eh, LG, konkretno ovaj L90 je verovatno najbolji što se toga tiče, dakle, naravno novac eh, koji se ulože njega, dakle ono što se dobija. Znači ovo eh. pričamo o modelima koji su aktivni zadnjih par meseci, ajde da kažemo či znači nešto, što je sveže, novije, novije informacije, je li tako? Upravo tako, da. Što se toga tiče, dakle, praktično ni sa jednim od ovih telefona niko neće pogrešiti prilikom, prilikom kupovina. Dakle, jeste da su E, manje više, svi u toj klasi, dakle telefoni su praktično da kažem identični, ali opet postoje dakle te neke ili softverske razlike, konkretno a, taj e, skin, na primjer Androida kod HTC-a, to je e, HTC Sense, malo je drugačije okruženje, dakle izgled samog Androida, odnosno optimizacija, kod LG-a to je Optimus user interface, odnosno Optimus UI, Sony Xperia ima takođe dakle njihovu verziju istog toga, jedino Motorola nudi onako praktično stok, dakle onako kako je Google zamislio, dakle vanilo verziju Androida skoro kao nešto što se dobije na Nexus uređajima i moguće je da u tom slučaju Android, eh, odnosno na, na Motorola najstabilniji što se toga tiče mada na inače generalno novim uređajima dakle imaju imaju hardver koji može da podrži taj sistem tako da ne, ne bi trebalo odnosno neće biti problema sa kompatibilnošću ili dakle sa prosto ti telefoni se već mogu koristiti za neke ozbiljnije stvari dakle Dobro, a na primjer ako je neko nov, kao što smo pomenuli u uvodu, ako je neko novi prvi put kupuje Android uređaj, da li bi mu savjetovali da uzme e, nižu klasu ili da uzme upravo srednju klasu i da već dobije neko pozitivno iskustvo u korišćenju Androida? Pa, e, definitivno, definitivno, dakle, poželjno je odmah ići na, na srednju klasu, dakle, pa naviše, jer takođe, dakle, ti telefoni iz e, srednje klase, dakle, u većini slučajeva isplativi preko operatera kada se uzimaju. Dakle, Dobro, a u kom cenovnom rangu upravo to će možda zanimati naše slušalce? Pa, što se toga tiče, dakle, e sad, Srednja klasa, znači srednja klasa. Da, da, pa što se toga tera, dakle, dosta variraju. A, e, generalno cene, da kažem, tih uređaja novih u radnjama su od nekih 170 eura do 200 eura trenutno u ovom momentu, dakle sada kada se, kada se ovo snima. Da što je sasvim prihvatljivo. Znači neka srednja klasa kreće od 150 evra pa naviše, ali tako? Pa, upravo tako. Dobro. I naravno poslednja klasa ili top klasa za sve vas koji imate malo više para i želite da kupite neki zaista dobar i kvalitetan telefon, tu svakako prednjače Samsung, HTC, LG i Sony bez premca po svim top listama, tako da koje modele bi mogli da izdvojimo ovde u top klasi. Pa što se tiče generalno tih, ti kažem te kategorije smartfona, odnosno regularne veličine, tu su otprilike taj Samsung Galaxy S5, uh, LG G3, uh, Sony Xperia Z3, sad ovaj njihov najnoviji uh, telefon, dakle koji je relativno skoro izašao uh, i to je dosta popularan uh, Samsungov phablet, odnosno veći telefon, dakle 5,7 inča uh, Note 4, Samsung Galaxy Note 4. E, što se toga tiče, dakle, slična situacija kao i u e, nižoj i srednjoj klasi, hardware je otprilike isti s tim što je ovog puta hardware najbolji mogući, tako reći, koji trenutno postoji na tržištu i mhm. telefoni su bukvalno rečeno i kontrolisani, odnosno zamišljeni da mogu da podnesu bukvalno sve što može da se dakle instalira na njih, odnosno sve što, je, sve što može da se iskoristi, dakle će moći sam uređaj da podrži, tako da bukvalno mogu i da zamene, da ne kažemo bukvalno laptop, dakle, ali mogu biti dakle prava pomoć u radu ako je neko dakle radi na terenu a potrebe mu malo znači hardvera da to može da isprati. Dobro. Do, do su već ozbiljnije cifre u pitanju, al tako o kom cenovnom rangu pričamo? Pa uglavnom uh, uglavnom preko 400 €. Takođe se mogu uzeti i kod operatera za sad to su već diskutabilno isplative e, cene, dakle naravno ljudi koji ima da eventualno trebaju takvi telefoni, oni će svakako moći to da iskoriste u najboljem tom smislu, a, tako da opet za neke mogu biti isplativi za neke, za neke ne ali generalno to su praktično najbolji uređaji koji mogu da se kupe dakle trenutno mm -hmm, definitivno I poslednje pitanje u ovoj našoj e, emisiji, ja mislim svakako da se uklapa u emisiju, a vezano je za najnoviji update Androida. Znam da si lično imao iskustva u testiranju najnovije verzije. E, reci nam par svojih utisa, znači kuda ide Android sada? U kom pravcu se dalje razvija Android operativni sistem? Pa uglavnom na, na softverska poboljšanja. Kod e, Androidove pete verzije Lollipop e, interfejs je neznatno izmenjen. E, Google je bacio dosta animacija, dakle, pošto generalno u sadašnjoj, na primjer, verziji, odnosno što je Lollipop još uvek taj neki developer preview. Sada trenutno, dakle, poslednja verzija KitKat koja je aktuelna i jeste naravno stabilan sistem posle toliko verzija, međutim, na izgled, dakle, ne odgovara svakome petica Android je dosta prijatniji po tom pitanju i takođe dakle dosta softverskih poboljšanja je uvedeno prvenstveno i ono glavno dakle jeste kamera uvode podršku za za RAW fotografije bez kompresije, dakle koji će moći praktično da iskoriste u potpunosti senzor koji se nalazi na telefonu. E, I takođe, dakle, taj neki, da, kako oni to nazivaju, Project Volta, koji bi trebalo znatno da produži e, trajanje baterije. Dakle, to, je, to su neke od glavnih stvari koje su najavljene, ima tu dosta E, još dosta tih nekih sitnih pečova, dakle najavili su čak i preko 4000 tih nekih manjih fikseva, tako da se očekuje ozbiljan update e, što se toga tiče. Mm -hmm, dobro, dobro, dobro, to je svakako jako interesantno, mislim da će to zanimati i naše slušalce. U redu, to bi ujedno bila i poslednja informacija za danas koju smo pripremili, kratka emisija, ali smo se trudili da vam damo sve relevantne informacije. Dušane, hvala i kao svaki put na veoma korisnim istotnim informacijama. Mm, što se tiče same emisije, možete nas naravno naći na našem sajtu nxsradio.com. Moje ime je Nenad. Hvala što ste bili i u ovoj emisiji uz TechUp podcast. Do neke sledeće emisije naravno budite sa nama i veliki pozdrav. Ćao, čao. Ćao, čao. XS Podcast.